alcoholo helpas ce fremdai lingvoi. Alcoholo mal blocas la langon. Ciu tio validas anca por la parolado de jus lernita fremd lingvo? Tion esploristoi volas excii, cae donas al siai test personoi bieron. Ciu biero, vino au brando. Alcoholo igas multain homoin parolemae, Tamen post consumo de certa quanto, la lango pli pesigas, cae tio, cion oni diras, farigas malfacile comprenebla. Ciel la alcoholo de unu glasso da biero efficas alla capablo paroli en fremda lingvo, tion esploristoi el tri universitatoi en Liverpool, Londono, cae Maastricht, cun labore el trovis. Por tio ili invitis quindec studentoin, cies che patra lingvo estas la germana, ca ciui nur antaune longe estis lernintai la Nederlandan. La unua gruppo de la testantoi ricevis antau la testo bieron, dum la alia gruppo ricevis sen alkoholan trincajon. La grandezzo de la biero orientigis lau la peso de la testanto. Viro, cun peso, de septec kilogramoi, exemple, ricevis quarcent sestec mililitroin da quin procenta biero. Post ciam la partoprenantoi en la studo, estis trincintai la concernan trincajon, ili ricevis la tascon conversatii dum quelcai minutoi en la Nederlanda oni petis la test personoin dum la conversatio taxi sian propran scipovon de la fremda lingvo. La conversatio estis son registrita, cae poste estis priugiata de denascai nederland lingvuloi. Montrigis che tiui kiwi antaue estis trincintai glason da biero, ricevis pli bonan priugion, principe concerne la prononzon, compare al tiui, ciui estis consumintai sen alcoholan trincajon. Celamen priugio de la parol capablo, aliflanque, la alcoholo ne montris mesureblain differenzoin inter la gruppoi. La esploristoido constatis, che consumo de alcoholo vere povas positive effici alla capablo paroli jus lernitan fremdlingvon. Ili tamen clare substrecis, che ce tio temis pri malgranda quanto da alcoholo. Ni devas esti sin gardai pri la efficoi de tiui resultoi, gis nis cios pli pri tio cio causas la observitain resultoin. Ebla mecanismo povus esti la timo forvisha efico, de alcoholo, clarigas psicologino el Londono, quiu estis cun laborinta en la studo. Gis tio tamen estos sendube pruvebla, laula psicologino necessos ancora o pluae studoi. Concerne la paroladon de Esperanto, post lernado, iom da biero certe ancau havos similan efficon, char la mal blocca e fico aperas ancau ce parolado en la propra lingvo. Esperanto, compare cun aliai lingvoi, donas alla parolanto pli da certezzo, char la reguloi estas multe pli clarai olce aliai lingvoi. sed necessas bone compreni la reguloin, por senerare povi applici ilin.